Erika do gatuma vuga mu kanyumva ndabahaye mwaramutse abandi mwiriwe biza kuvana n'ikibanza mu twumviririza murimwo ikaze nigwanye muri ano makuru y'ikirundi yo kuri no wa gatandatu igenekezo rya mirongo ibiri mu nyonyo ibiri na 2021 ingingo nkuru nkuru ziyagitse Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu urasaba ubwitonzi mu gukura abana mu ibarabara insiguro zitangwa n'umukomiseri ajejwe agateka k'abana muri CNIDH murazumva muri ano makuru ni mu gihe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amasezerano ajyanye n'agateka k'abana n'ay'abakenyezi bakora za ruto ruto ndengambibe ntibaramenya akamaro ko kugira inomero ndangamutanga kori nife mu mfunyapfunyo y'igifaransa yamara ujeje kumenyesha amakuru mu kigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi obr aremeza ko iyo nomero ari ingirakamaro medar niyo nkura araza kubidushikira ko mu havugwa imyidogo y'abanyagihugu begereye insinga za regidezo zikoboye batinya ko zibatera isanganya nk'uko bimaze kuba muri regidezo mu bati ikibazo turamaze kugitura bo hejuru turarindiriye ibikoresho iyo yari incamake mukanya isase nido nido sangwa ikatsi sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Ano makuru tuyohere mu bijanye n'agateka k'abana ikibazo cyo gukura abana mu ibarabara gitegerezwa kwitonderwa kugira ntiyabemwe utunenge nk'uko byabaye muri kahise umukomiseri ajejwe agateka k'abana mu mugwi w'igihugu wigenga uraba agateka kazina muntu CNIDH abishikirije kuri uyu wa gatandatu hahimbazwa ku nshuro ya mirongo itatu na 32 umunsi mpuzamakungu hariwe amasezerano ajanye n'agateka k'umwana Maître Jacques Shimirimana agashima ko ubushikiranganje bujejwe gushigikirana buriko burashiraho uburyo bwo gukura abo bana mu ibarabara tumutegabiri ikibazo c'abana bamwe barabara n'ikibazo kimwe mu bibazo bikomeye cyane biraje ishinga igihugu c'u Burundi biraje ishinga abagenzi b'u Burundi mu gisata agateka k'abana umwana wese ukwiwe afise icamutumye aza mw'ibarabara bisigura yuko kumusubiza iyo yaje ava bisaba gutorera umuti kiriya kibazo catumye wenye n'ubwiwe aza mw'ibarabara rero ibitari bike vyarakoze abana batari bake barasubijwe mu mihana yabo ariko icibonekeje nuko igihe bamwe bariko basubizwa mu mihana yabo hari hari abandi bashasha bariko baza mu ibarabara ku buryo uwurenganye abona ibitigira umengo biguma ari vya bindi ukamengo nta cakozwe kandi hari benshi bashubizwe mu mihana yabo hari abo byakunze baraguma mu mihana yabo hari n'abandi bitakunze rero uyu munsi ikibazo kiri ku rwego ruri hejuru cane mu gihugu kubera ko ubushikiranganje bujejwe gufatana mu nda buheruka gukorana n'abasanzwe bari mu gisata c'ivy'abana mu guhinyanyura ico twokwita sitrategi cyangwa uburyo bushasha bwo guhangana n'icyo kibazo cabana bo mu mu mezi abiri aheze iyo sitrategi yarabaye valide hanyuma izoshikirizwa eh, inama shikiranganje kugira ngo imaze kwemezwa iheze ikoreshwe nk'uburyo bushasha bwo guhangana n'icyo kibazo cy'abana bo mu ibarabara ikigira kabiri ni uko icyo kibazo gisaba kwitonda cyane kuko bajya abana kuba bari mu ntibabisigura ko ari inkozi z'ikibi bajya abana barafise uburenganzira cyo kimwe n'abandi barundi bose butegereze bitegerezwa kubahirizwa barihajya nyene mu ibarabara ibyo rero bica bisaba kwitonda kugira ngo ntiduhave dusanga ukwihuta kwa cane gutumye eh, dukiza bimwe tukica ibindi byinshi rero twizera yuko eh, mu byihuta cyane byo guhera ko mu mwaka buca dutangura bibiri icyo kibazo kizoba kiri imbere y'ibindi nuwo mugwi nyene CNDH mugwi wigenga ujero ateka kazi na muntu wanatanze udushimwe ku bantu batatu bitanze muri uyu mwaka mu gukingira agateka kabana nakaba nabo akaba ari Christine Ntahe Boniface uh, Girukwishaka batazira Bface na BPC2 na Cecile nta Kirusha makuru ajanye n'ubutunzi ugusuzuma cyane amafaranga leta ikoresha mu gukaburira ubwenge abashinga amateka n'abakenguza amateka kugira ngo bashobore gukora neza ico batorewe biri mu ntererano zavuye mu ihuriro kaminuza ku byerekeye iterambere ryarangiye kuri uyu wa gatanu ikindi ni hakwiye ugutandukanywa ibibanza bya politiki n'ibibanza by'ubuhinga kugira ibikorwa bigende neza ni nkuru tubaza aho mera abashinga amateka n'abakenguza amateka ngo barakwiye gukarihirizwa ubwenge mu byo gusuzuma amahera leta ikoresha buri mwaka bivugwa na bowaze nimpe umuhinga mu by'ubutunzi hari kuri uyu wa kane mu nama kaminuza ku vyerekeye ivy'ubutunzi birakwiye ko amabarabara twubaka tuba twatangiye uburyo bwinshi yoba afise ubukomezi bukwiye izo nyubako zitegerezwa kuramba ntizibomoka atani imyaka ibiri iheze duhanura ko uburyo leta iba yatanze butopfa ubusa hoba icungerwa rikwiye ikindi bowaze nimpe hanuye ngo nuko leta yo kwitwararika gucungera kw'inyubako yubaka zoba zifise ubukomezi bukwiye ngo vyotumara leta idasubira guhomba amahera iba yashize muri ivyo bikorwa renforcer le contrôle budgétaire era le parlement harakwiye gukomezwa igikorwa cyo gucungera ingene amahera ya leta akora aha rero abashinga amateka n'abakenguza amateka bategeza gukariza ubwenge kugira bashobore gusuzuma neza amahera ashyirwa mu migambi bakanaraba urugero rw'amadeni leta ifata n'uko akoreshwa bagashobora gutahura neza impanuro sentare ijeje kubahiriza amatungo ya leta iba yatanze ibice bitanu gutanga intumbero nziza mu byo kugabanura amadeni leta ifise gufatanya ibibanza vya politike n'ibibanza by'ubuhinga ngo biri mu bisubiza inyuma iterambere ry'igihugu Faustin Ndikumana arongoye shirahamwe Parsem agasaba kubigwanya. Ibibanza vya politike n'ibibanza by'ubuhinga bitegerezwa gutandukanywa. Ivyo biratuma intwaro igira ijunja. Biratuma mu ntwaro hatizizigwa cyane na politike. utranse ikindi casabwe muri iyo nama nuko abakozi ba leta bajejwe kuganira ku masezerano leta igirana n'abikorera utwabo bokaririzwa ubwenge bagashobora guhagararira neza inyungu za leta Ahmed Mutora abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu arangurira imigambi ifasha abanyagihugu kwiteza imbere mu ntara ya Kayanza barasabwa kuza baramenyesha ibikorwa byabo abaserukira ibisata bitandukanye iyo migambi ifashamwo ku bwa Desire niburana umuyobozi ajeje ubutunzi mu mwuga ujeje gutekaniriza akazoza abanyagihugu ibyo ngo byotuma imigambi isa idahurira mu bice bimwe bimwe by'intara hariho ahandi hatashikiriwe yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu nama yo kurabira hamwe imigambi yo guteza imbere abanyagihugu iri kirarangurirwa mu ntara ya kayanza namwe muri ayo mashyirahamwe mpuzamakungu mu kayanza patrick yumva imwe muri iyo migambi y'iterambere iri kirarangurirwa mu ntara ya kayanza ni nk'umugambi tubeho neza ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe oxfam aho apolinere hazigamayo ajejwe gukurikirana uwo mugambi mu ntara ya kayanza avuga ko imiryango ifashwe itogwa cyane cyane mu bageze mu zabukuru hamwe n'abantu abonikora mu buryo butandukanye abo nabo ngo bagahabwa uburyo bugera ku bihumbi amajana abiri na mirongo itandatu bubafasha kwisununura mu mihana yabo no kwirangurira imigambi mito mito iyindi migambi ni nk'umugambi tera renaissance uri kurafasha kwegeraniriza abana bo mu ibarabara mu bigo bibigisha imyuga itandukanye zitandukanye mu ntwaro mu ntara ya Kayanza bamenyesheje ko bashima kuba iyo migambi iriko iratuma abanyagihugu biteza imbere mu buryo butandukanye ariko nubwo biri uko buramatari w'intara ya Kayanza yasavye abajejwe gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'iyo migambi gukorana ntaryo bisunzi ibiri mu ndinganizo z'imigambi baba barerekanye kugira ngo bemererwe gutanguza ibikorwa ikindi ngo nuko boza baratanga amaraporo y'ibikorwa bariko bararangura ku gihe kuko ku bwarimikisha hayo nguwo bizogaragara ko atari karakora yisunze amategeko azohanwa na bamwe mu barongoye ibisata bitandukanye iyo migambi ifashamwo nabo bavuze ko rimwe na rimwe abajejwe gushirwa mu ngiro ry'iyo migambi hari aho bababwira hageze ko babashikiriza ibyaranguwe mu gihe batabashikirije iyo migambi ikiri mu vyigwa kugira ngo bafashe mu kwerekana ibizorangurwaho bikenewe gusumvya ahandi ivyo navyo ku bwabo ngo hari aho ivyaranguwe bigora gukurikirana ngo bigatuma ndetse n’ibyo bikorwa bitagira ingaruka nziza ziboneka mu iterambere ry'umunyagihugu akaba ari naco gituma Desire niyibura nabo mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo gufashanya yasavye babajejwe gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'iyo migambi bambikwa buri gihe bakorana nabo mu ntwaro na cyane cyane bisata by'ubuhinga bw'ibyo bariko bararangura ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu nayo masaha nyine ku mbibe uburundi buhana n'ibihugu bibanye abakenyezi bato bato bakora urudandaza njabuka mbibe ntibaramenya akamaro k'inomero ndangamutanga kori nife mu mpfunyapfunyo y'igifaransa bamwe mu bakorera ku mbibe ku rubiro rwa gatumba baganiriye na hadiyo isanganiro bamenyesha ko iyo nomero ataco babona boyikoza mu gihe bafise umutahe muto Stanley kumana umuyobozi ajeje kumenyesha amakuru mu kigo kijeje gutororokanya amakori n'amatagisi Robert amenyesha nyabona ko inomero mutanga ko ifasha umudandaza gukora kingiwe n'amategeko inkuru ya Medar niyo nkuru abakenyezi bakorera urudandaza ruto ruto njabukambibe ku mupaka wa Gatumba na rupapuro ndangamutanga kori bakoresha abo twaganiriye bashikiriza ko urwo rupapuro ataco baruzi ko ngo nta nico ngo bafasha na rijya agatahe kabo kari hasi cyane ubisanzwe nka jewe umudandaza muto muto kenshi nife ntayo mpora niyumvira mpora niyumvira ko nife ari y'abantu bakoresha imiduga ya makitrose binjiza ivyashara ntabwo namenya ko nshobora kuyikoresha kuko mbona ko mfise ubudandaza bikenya cambona amenga nta nubwo ikenewe mbese no kuyimenya nayo ndayimenye vuba twebwe twanga kuyironda kuko tuvuga ati dufise aho mukeya ntidushika kurangura ibintu byinshi turabo ngaha nyene tuvuga ati ni akamaro ka nifu nubwo badandaza batagira nife bamenyesha ko bahura n'amabariyeri menshi aho babasaba amafaranga uno mukenyezi agasaba ko hokugwaho ayo mabariyeri canke bakaza barabaronsa n'imiburiburi icemeza ko batanze amafaranga ikintu je dusaba bogabanya amabariyeri amabariyeri aratumena umutwe cyane uvuye nko ku rusizi gushika kuri frontiere turashobora guharura nka bariyeri indwi uko ivyashara vyawe hariya aho rezo muri ville se nazivuze hariya ku mutimbuzi biki ikigira kabiri n'ugusavye n'iyi bariyeri ushitseko bakaguhereza basi n'akantu kerekana yuko warishe mu kigo BR bamenyesha ko nife itangwa ku buntu ngo kandi ifashe umudandaza gukorera mu mategeko nayo umudandaza yatswe amafaranga aciye kubiri n'amategeko Staninge kumana umuyobozi ajejwe kumenyesha makuru asaba abadandaza guca bitura ikigo BR inimero ndanga mutanga kori nif e, mu kigo BR itangwa ku buntu uzana fotokopi yakaranga muntu n'udufoto tubiri tw'umucanwa no kuvuga uri kurakora ufise nif ukora buki ishingiwe n'amategeko ubuzwi n'amategeko no kuvuga rero umuntu adafise nif hariho n'ibihano bitegekanijwe kuri abo bose bariko baradandaza badafise nif uwo ari we wese abonye fraude canke abonye andi makuru yoshikiriza ikigobe yuko yo telefone ako ni mirongo irindwi na rimwe amajana ane na mirongo itanu amajana ane na mirongo itanu igihe cyose abonye ikintu gisa na fraude abo bantu bose bidoga turabasaba gukoresha izi nimero kugira ngo batabaze turiho kugira ngo tubatabare igihe cose umudandaza ari mukuri mu kigobe basaba abadandaza guca mu nzira zizwi kandi zikingiwe kugira urudandaza rwabo rutere imbere urakenuye meda ibinogo vyimbwa mu mabarabara n'ishyirahamwe regidezo mu kurondera ahaba habaye ikibazo bifurirwa n'ikigo oboha ibyo ntibishyikirizwa n'umuyobozi muri regidezo ajejwe ibyo kurihisha akaba yabivugiye mu ruganda rwatunganijwe n'ikigo nuko ujya munywanyi rakorudema yiwe izobomora ibarabara muri devi ariha arariha kera yari setemu no munsi nimba bitahindutse mengo niyo buha arariha fagitire y'abazoza kurepara rero iyo bitebye byavuye kuri rakorudema ntabwo ari ingorane za regidezo kenshi usanga ari ingorane zabo bakiriye amahera hanyuma rero iyo ari pane bakabomora kubera pane reparasiyo ziraba bakubaka nimba hariho uguteba ingufu zoshigwamo kugira ngo noneho bibe repare plus rapidement possible tukivuga ibijanye na regidezo nyene abanyagihugu begereye insinga z'umuyaga nkuba wa regidezo zitari ku gikoba zikingira zikizingira baratabaza ishyirahamwe regideza ngo ryige kibazo ibara ritaragwa basigura ko zimaze kwaduka nk'umucanwe inshuro zibiri kuva mu kwezi k'umunani uyu mwaka turimwo ubu zikaba zarasubiye gukorana ko ibyatumye abazirahura ko basubira mu kizime haraheze indwi zibiri muri regidezo mu karere k'ubumanuko bavuga ko bamaze gusaba ibikoresho kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira muri umonge ijisho rya hadiyo isanganiro ni Jean Pierre Misako nk'ubu rega twebwe dusa n'abahiye rabisha amaso n'izi ziri hejuru yacu murabona ko zigifatanye ah, abo batabaza ni bamwe mu baraho uyu umuyaga nkuba ku muhora wa hejidezo ufise insinga zitari igikoba kizikingira umuhora uva mu micungararo y'irerero ry'imfubyi ry'ikiremba ujabuka mu gacimbiri ndava ku mutumba wa kiremba aho umuyaga uvuze insinga zica zikorana ko urubeya rukaka nk'uko uyu munyagihugu abivuga izi nsinga za rigide zo murabona nyine zipanze zirakorana ko zigafatana umuriro ugaca waka ahangaha muri mubona mpagaze haramaze gusha inshuro zibiri turabwira abo muri rigide zo turabwira tuti twebwe turabona yuko dusa n'abantu bamaze guturirwa n'umuriro n'umuriro wa rigide zo ariko turabona ko atacu baradufasha n'ubu n'uyu wundi yarahuye umuyaga nkuba kuri uwo muhora afise ubwoba Eh, turafise ikibazo ca jidezo mu misi tuzosha dufise probleme twegereye ipoto y'amatara intsinga ipoto irahengamye haje umuyaga haca haza umuriro ugaca utubukira hasi hasi hagaca hafatwa hakaka kandi ko dufise ubwoba bwinshi cane ko dushobora gusha kandi dusubira kuronka amatara mu nzu abagize icyo bashikiriza bavuga ko barambiwe no kuguma barihira itike abakozi ba regidezo baza gufatanura izo nsinga iyo zakoranye ko basaba ko icyo kibazo gitorerwa umuti burundu dusaba regidezo ko baza gukora izo nsinga ayo matara agashinga poto neza nimba ari ingorane zifise hejuru insinga bakazikora neza kugira ntitugire ingorane yo gushya turayitakambira jide zidukorera ibi bintu kuko birateye ubwoba mu gihe insinga zikorana ko umuriro ukaka hasi hagasha abantu umwanya n'umwanya amazu arashobora guhira rimwe abantu bagahira mu mazu Felix Ntirampeba arongoye ishyirahamwe hejide zo mu manuko bw'Urundi aremera ko uwo muhora wubatswe mu buryo bwa kera ari uwo gusubirizwa akizeza abo banyakiremba ko baza barasabye ibikoresho ngo iyo ngorane itoregwe umuti